Əgər Allah s.ə.v sizə hidayət veribsə, sizi bu yola yönəldibsə, siz bu yolu seçmisinizsə, yəqin bilməlisiniz ki, ölənə qədər şeytan sizdən əl çəkən deyil. Nəinki şeytan, şeytana qulluq eləyənlərdir. Və cənnətə gedən yolda asan bir yol deyil. Bunu yəqin bilməlisiniz. Cənnətə gedən yol maniyələrlə dolu, daşlı, kəsəkli, kələ götürülü bir yoldur. Onu da keçməyi Allah subhanətə hər kəsə nəsib eləmir. Yeryüzündə yaşayan insanların hər yüz nəfərindən ancaq biri, hər yüz nəfərdən biri o yolu keçib cənnəti qazanacaq. Allahdan da istəyim buyur ki, Allah subhanətə bizlərə başınıza gələn imtihanlara, müsibətlərə səbr edib, dözüb, o yolu keçib cənnəti qazanmağı nəsib eləsin. Amin. Bu xüsusda Uca Allah Quran-ı kərimdə buyurur ki, Əm həsibtum ən tədxulul cənnətə və ləmmə yətikum məsəlüllədinə xaləv min qablikum məssəthumul bəəsəv və darra وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ Ələ innə nəsr Allahi qarib. Yoxsa siz elə güman edirsiniz ki, sizdən əvvəlkilərin başlarına gələnlər sizin başınıza gəlmədən cənnətə girəcəksiniz. Onların elə xəstəlik üz vermiş, başlarına elə müsibətlər gəlmiş, elə sarsılmışdılar ki, hətta Allahın Peyğəmbəri, Allahın Rəsulu və onunla birlikdə olan möminlər Allahın köməyi nə vaxt gələcək dedilər. Ayənin axırında Allah subhanət hələ onlara vəd verir, söz verir. Buyurur ki, həqiqətən Allahın köməyi yaxındır. O köməyi sadəcə səbr edib gözləmək lazımdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrindən bir qismini danlayır. Danlayarkən bu ümməti tələskən ümmət adlandırır. O zaman ki, sahabələrindən bir qismi gəlir Rasulullah s.ə.v-in yanına deyir, ya Rasulullah, bizim üçün Allahdan kömək diləməyəcəksənmi? Bizim üçün Allaha dua eləməyəcəksənmi? Rasulullah s.ə.v baxır onlara və deyir, sizdən əvvəl imanında sabit qədəm, möhkəm olan elə kişilər var idi ki, onları kafirlər tutub mişarla iki yerə bölər, başlarını dəmir daraqlarla sümiyə qədər darayar, lakin onları dinindən döndərə bilməzdilər. Siz isə tələsirsiniz. Tələsməyin, səbr edin, Allahın gücünü, qüdrətini görəcəksiniz. Allah subhanahu wa ta'ala cənnəti yaradır və cənnətin içində cənnətliklər üçün naz nimətlər yaradır. Sonra Cəbrail əleyhissalamı çağırır hüzuruna, deyir, get, bax, gör, nə cür cənnət və cənnətliklər üçün nə cür nimətlər hazırlamışam. Cəbrail əleyhissalam gəlir, baxır, qayıdır Rəbbinin hüzuruna, deyir, sənin izzətinə and olsun, ya Rəb. Hər kəs ora düşməyə can atacaq. Hər kəs cənnətə gedən yolu tutub getməyə can atacaq. Bir müddət keçir, Allah subhanətə alə cənnətin ətrafına çətinliklər, maniələr yaradır. Yenə Cəbrail aleyhissalam çağırır, deyir, get, bax, gör, indi nə yaratmışam. Cəbrail aleyhissalam gedir, qayıdır, deyir, sənin izzətinə and olsun, ya Rəb. Çətin ora kimsə düşə. Mələk təbii ki, öz arşını ilə ölçür. Mələklər o yolu kesə bilməz. Bayaq dedim, Allah subhanətələ kimə müvəffəqiyyət verirsə, ancaq o kimsələr o çətinlikləri keçib cənnəti qazanacaqlar. Və bugün mən sizə elə bir bəndə haqqda danışacaqam onun başına gələn müsibətlər haqqda danışacağam ki, hər zaman o müsibətləri gözünüzün qabağına gətirəsiniz və öz həyatınıza şükür edəsiniz, təsəlli tapasınız. Çünki başınıza nə qədər müsibət gəlsə, nə cür imtihan olunsanız, ona çata bilməyəcəksiniz. Onun imtihanı qədər sizin imtihanınız olmayacaq. O da kimdir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hələ ana bətnində ikən atası vəfat edir. Dünyaya gəldikdən bir neçə il sonra anası vəfat edir. Demək, bu insan necə böyüyür? Yetim kimi. Allah subhanət hələ də Quran-ı kərimdə sonralar onun yadına salır. Ələm yəcidkə yetimən fəhəvə O səni yetimkən tapıb sığınacaq vermədi mi? Babası saxlayır, bir müddətdən sonra babası da vəfat edir, sonra əmisinin himayəsinə keçir. 40 il Allah subhanətə alə bu adamı nümunəvi bir insan kimi yetişdirir, pozğun bir cəmiyyətin arasında. Bu adam nə yalan danışır, nə əmanətə xəyanət edir, nə pis işlər görür, nə qumar oynayır, nə uğurluq edir, nə adam öldürür. Ancaq nümunəvi bir insan kimi yetişir. Nəhayət 40 yaşında ikən Allah subhanətə alə onun yanan mələk göndərir. Ona peyğəmbərliyi verir. İlk ayələri nazil edir. Ələq surəsinin 5 ayəsini. Və bu ayələrlə evinə qayıdır. Başına gələnləri Xədicə radiyallahu anhaya danışır. Xədicə radiyallahu anhada onu aparır. Əmisi oğlu Varaq ibn Nəvfəlin yanına. Varaq ibn Nəvfəl ona görün nə deyir. Deyir, sənin yanına gələn Musanın yanına gəlmiş bir zaman Musanın yanına gəlmiş sirrin sahibidir. Yəni Cəbrail əleyhissalam. Sonra görün nə deyir? Diqqət edin. Bir kaş qövmün səni yurdundan qovacağı zaman sağ olaydın, gənc olaydın, sənə kömək edəydin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm də təəccüblə soruşur ki, məyər onlar məni qovacaqlar? İnana bilmir. 40 il bu adam insanlara ancaq yaxşılıq edir. Əmanəti gətirib buna həvalə edirdilər. Bilirdilər ki, bu xəyanət edən deyil. Mübahisələri düşdükdə, qaradaşın üzərindəki mübahisə düşür. Kim götürüb onu yerinə qoysun? Kimi çağırırlar mübahisəni əl eləməyə? Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm. Bu cür adam özü özünə fikirləşir ki, niyə axı qövmün məni qovsun? Niyə axı mənə qarşı çıxsın? Niyə məndən ifrat eləsin? Varaq ibn Nəufəl cavabını verir. Deyir, sənin gətirdiyinin bənzərini gətirən elə bir kişi olmayıb ki, qövmü onunla ədavət aparmasın. Bu nə deməkdir, qardaşlar? Tək Allahlığı yayan, tovhidi yayan elə bir insan yoxdur ki, ən yaxınları belə ona qarşı çıxmış olmasın. Bunu qulağınızda sırğa edin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə ayə nazil olur. Və ənzir aşirətəkəl əqrabin. Ən yaxın qohumlarını qorxut. Yəni, birinci onları dəvət et. Birinci onlardan başla. O da arxaindir ki, qohumları ona arxa çıxacaq, onu dəstəkləyəcək. Qohumlarını yığır Səfa dağının yanına, qalxır Səfa dağının üstünə və onlara çağırır, deyir, ey adi oğulları, ey fəhr oğulları, əgər mən sizə desəm ki, filan vadidə bir dəstə atlı üstümüzə gəlməyə hazırlaşır mənə inanarsınızmı? Deyirlər, əlbəttə inanarıq. İndiyə qədər səndən yalan eşitməmişik. Diqqət edin, insanların əqidəsi, sözü nə cür dəyişir? Peyğəmbər s.ə.v onlara deyəndə ki, mən sizi Allahın əzabı ilə qorxulan bir Peyğəmbərəm, hamısının ağzı, gözü büzülür, sifəti dəyişilir, hətta doğma əmisi Əbu Ləhəb ölüm olsun sənə. Buna görə bizi bura yığmısan deyir. Diqqət edin, ən yaxınları ona qarşı çıxır. O birilərindən nə gözləyirsən? O biriləri eşidəndə ki, Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm tək Allahlığı yayır, onların illər boyu qurduğu o bütbərəsli əqidəsini alt-üst edə bilər, əvvəl-əvvəl onu şirnikləndirmək yolu ilə yoldan çıxarmaq istəyirlər. Həmişə belə olur. Neçə-neçə qardaşlarımız, bacılarımız var ki, dünya malı onları yoldan çıxarıb, azdırıb. Əvvəl-əvvəl şirnikləndirmək yolu ilə. Ona var dövlət, şan şöhrət, qadın, vəzifə, hətta bir gün biz sənin Allahana ibadət edək, bir gün sən bizim tanrılara. Gün aşırıq. Bir gün biz sənin Allahına ibadət edək, bir gün sən bizim tanrılara. Deyə təklif edirlər. Lakin Rasulullah s.ə.v onların təklifini qəbul eləmir. Razılaşmır. Müşriklər təhqirə əl atırlar. Peyğəmbər s.ə.v-i yalansı olduğunu, sehirbaz, kahin, məcnun, şair, hətta səmbur, yəni zəlil, tənha, sonsuz ittiham edirlər bu sözlərlə onu alçatmağa çalışırlar ki, insanların gözündən salsınlar. Üzünə gəlib tükürürlər. Başına zibil atırlar. Bütün bunları edirlər ki, cəmiyyətdə onu alçatsınlar, yanındakı 5-6 sahabəsi ilə bir yerdə məhv olur getsin. Lakin Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bu yolda sabit qədəm olur. Səbr edir. Allahın köməyini gözləyir. Bir müddət keçir, daha doğrusu 10 il keçir, ona himayədarlıq edən əmisi vəfat edir. Arxa idi onun. Həmin il ömrü boyana sadiq qalmış əziz həyat yoldaşı Xədicə radiyallahu anhə da vəfat edir. Həmin ili sahabələr hüzün ili adlandırırlar. İki himayədar vəfat edir Ondan sonra müşriklərin əl-qolu açılır. Müşriklər artıq Peyğəmbər s.ə.və əziyyət verməkdən çəkinmirlər. Rasulullah s.ə.v Kəbənin yanında namaz qılarkən Uqbə ibn Əbə Muhid gəlir, paltarının ətəyi ilə başlayır onu boğmağa. Hansı birinizi namazdaykən kimsə gəlib boğub öldürməyə çalışıb? Şükürlər olsun ki, namazımızı rahat qıla bilirik. Peyğəmbər s.ə.v Kəbənin yanında rahat namazını qıla bilmir. Adamı öldürmək istəyirlər. Abu Bakır radiyallahu anh gəlir Uqbə İbni Əbi Muhiti itəliyir kənara və deyir Allah təkdir dediyinə görə, Rəbbim Allahdır dediyinə görə adamı öldürəcəksiniz. Yenə bir rəvayətdə xəbər verilir ki, Peyğəmbər s.ə.v Kəbənin yanında namaz qılarkən Abu Cəhəl yanındakı cahillərə müraciət edir. Deyir, hansı biriniz gedib dünən kəsilmiş dişi dəvənin qarnından çıxan balanın döl qişasını, yəni üstündə olan o murdar pərdəni götürüb, gətirib Məhəmmədin belinə qoya bilər. Aralarından ən azğını gedir, onu gətirir, Peyğəmbər s.ə.v namazdaykən onun belinə qoyur. Səzdədəykən onun belinə qoyur. Sahabələr də heç biri cürət edib yaxınlaşmır. Peyğəmbər s.ə.və kömək edə bilmirlər. Müşriklərin sayı həddən artıq çox idi. Fatimə radiyallahu anh gəlir. Gəlir, Peyğəmbər s.ə.v-in belindən onu təmizləyir. Rasulullah s.ə.v namazını tamamlayır, əllərini qaldırır və dua edir. Deyir Allahım, Qureyşin cəzasını ver. Sonra başlayır ad-bad dua eləməyə. Allahım, Əbu Cəhlin, Utbə ibn Rabiən, Şeybə ibn Rabiən, Valid ibn Utbənin, Umey ibn Xaləfin və Uqbə ibn Əbi Mueytin cəzasını ver. Altı nəfərin adını ad-bad çəkib onlara bəddua edir. İbn-i Məsud radiyallahu anhına deyir ki, bu dua müşriklərə ağır gəlir. Onlar bilirdilər ki, bu cür adamın, bu cür səmimi insanın, bu cür yerdə elədiyi dua qəbul olacaq. Və bilirdilər ki, başlarına bir müsibət gələcək. Amma nə vaxt? Bilmirdilər. Ondan bir xəbər idi. Allah s.ə.v. altısını da bir yerə yığır, altısına da eyni gündə məhv olmağı nəsib edir. Bədir döyüşündə müsəlmanlar onların altısını da qətlə yetirir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Qureyşlərdən əlini üzür. Üst tutur Taifə ki, bəlkə Taiflilər onun dəvətini qəbul elədi. Taiflilər onu Qureyşlərdən də betər günə qoydu. Balacadan böyüyə qədər daşqalaq eləyib onu qovurlar. Taifdən üz gözündən, ayaqlarından qan axa-axa çıxarkən Cəbrail aleyhissalam gəlir. Gəlir, göstərir ona mələyi, Deyir ki, ya Rasulullah, bu dağlar mələhidir. Əmr elə, bu iki dağı bu tayfanın başına çevirsin. Onları yer üzündən silsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yox deyir. Ola bilsin ki, onların belindən tək Allaha ibadət edən insanlar gəlsin. Diqqət edirsinizmi? O birlərinə bəddua elədi, amma bunlara rəhm elədi. Niyə? O birilər bilərəkdən insanları ona qarşı qaldırırdı. Və biz də əllərimizi qaldırıb deyirik, Allahım, kimlər ki, həqiqəti bilə-bilə insanları müsəlmanlara qarşı qaldırır, müsəlmanları alçatmağa çalışır, müsəlmanlara zülm edir, Allahım onların ləhnət et, onların cəzasını tezliklə ver. Amma kimlər ki, taiflilər kimi cahildilər, sadəcə huya gedirlər, onlara hidayət ver, onlara rəhmət Rasulullah s.a.v. hicrət etməmişdən əvvəl başına yenə bir bəla gəlir. Müsibətə baxın. Evində ikən adam xəbər tutur ki, bayırda 50-yə yaxın gənc əlində qılınc onu gözləyir. Evini mühasirəyə alırlar ki, onu öldürsünlər. Hicrət edə bilməsin. Lakin Allah subhanət hələ onu nə cür qoruduğu hamınıza məlumdur. Allah onu qoruyur. Heç nə edə bilmirlər. Mədinəyə gəlir, Mədinədə onu zəhərləyirlər ki, öldürsünlər, bu dəvətə son qoyulsun, yenə heç nə edə bilmirlər. Zəhər ona təsir eləmir. Allah onu qoruyur. Öldürmür onu zəhər. Sehirləyirlər, bəlkə sehir vasitəsilə ona nəsə eləsinlər, yenə Allah onu qoruyur. Bir neçə ay xəstə yatır, sonra isə Allah s.ə. o sehri ondan uzaq edir. Amma bütün bunlar bəla idi, müsibət idi. Peyğəmbər s.ə.v bunlara dözürdü. Mədinədə ikən zövcəsini zinada ittiham edirlər. Hansı birinizin zövcəsini kimsə zinada ittiham edir? Əgər edərsə, nə edərsiniz? Onu cəzalandırarsınız. Lakin Peyğəmbər s.ə.v əlatsız qalır. Çünki ittiham edən münafiqlər idi, səhabə adı altında gizlənən münafiqlər. Əgər səhabələr onları cəzalandırsaydı, öldürsəydi, kənardan baxanlar deyəcəkdi ki, Məhəmmədin sahabələri bir-birini qırır. Odur ki, izin vermir. Səbr edir, gözləyir ki, Allah subhanətə alə özü o qadına bəraət qazandırsın. Allah subhanətə alə Nuh surəsinin 11-ci ayəsindən 22-ci ayəsinə qədər bəraət ayələrini nazil edir və o qadını təmizə çıxarır. O qadını təmizə çıxarandan sonra kimsə o qadına dil uzatsa, vallahi ki, kafirdir. Çünki Allahın ayələrinə qarşı çıxır. Allah ona təmiz qadın kimi vəsb edir Quran-ı kərimdə. Kimsə onu əgər zinada ittiham eləsə, kafir sayılır. Növbəti müsibəti deməmişdən əvvəl sizə sual vermək istəyirəm. Sualın cavabını vermək önəmli deyil. Cavabını verməsəz olur hansı birinizin övladı vəfat edib? Aranızda övladı itirən varsa, o övlad itkisini yaxşı başa düşür ki, bu nə deməkdir? Ömrü boyu onun qəlbində olacaq. Elə də elə deyil. Bir övladını itirən. Bəs ikisini itirsəydi necə? Üçünü itirsəydi necə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ata olaraq sağlığındaykən altı övladını öz əli ilə dəxn edir. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Abdullahla Qasımı Məkkədə, o birilərini isə Mədinədə. Zeynəb, Ümmü Gülsüm, Ruqiyyə bir neçə ayın ərzində vəfat edir. Üçü də. Və sonuncu, iki yaşında olan İbrahim, oğlu İbrahim. Qızdırmanın içindəykən Rasulullah s.a.v. körpəni qucaqlayır, bağrına basır və deyir, gözlər yaşla dolur, qəlb kədərlənir. Biz Rəbbimizin razı qaldığı sözlərdən başqa söz demirik. İnnə lillahi və innə ileyhi raciun. Biz Allah üçün yaşayırıq və Allahın hüzuruna da qayıdacaq. Səni itirməyimizə isə çox kədərlənirik, ey İbrahim. Diqqət edirsiniz, bu nə cür müsibətdir? Buna dözmək hər adamın işi deyil. Və ya başqa bir sual verim sizə. Aramızdan əgər hansı bir qardaşı itirsək, sabahlar əlbəttə ki, hamımız onun dəfnində iştirak edəcək. Kimisi elə dəfnində ikən kövrəlib ağlayacaq, kimisi sonradan onu yadına salacaq, kövrələcək. Axır ki, hamıya bu çox pis təsir edəcək. Qardaşı itirmiş, vəfat edib. Bir nəfəri itirsək, yəni. iki nəfəri itirsək necə? Üç qardaşımızı itirsək necə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Uhud döyüşündə 70 sahabəsini birdən itirir. 70 əzizini birdən itirir. Onların arasında Həmzə ibn Əbdülmuttalib, Musab ibn Umeyr, Abdullah ibn Cəhş, Hənzələ və digərləri var idi. 70 sahabəni birdən itirir. Bu dəhşət bir müsibətdir. Buna səbr eləmək hər adamın işi deyil. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizim üçün nümunədir. Onun başına gələnləri fikirləşib, təsəvvür edib, öz başımıza gələnlərə səbr etmək və təsəlli tapmaq üçün. Həmsinin Muğtə döyüşündə. Orada da neçə-neçə sahabəsini itirir və o sahabələrdən üç əziz sahabəsi Zeyd ibn Harisə, oğulluğa götürdüyü Zeyd ibn Harisə, Cəfər ibn Əbi Talib, əmsi oğlu, ən çox ona oxşayan sahabə və bir də Abdullah ibni Ravaha. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyat tərzinə baxaq. Nə cür yaşayırdı bu adam? Günlərlə ac qalırdı. Yoldaşı deyir ki, ömrü boyu bu adam buğda çörəyindən doyunca yemədi. Təsəvvür edirsiniz, bu nə deməkdir? Günlərlə qarnına daş bağlayırdı ki, aclığı hiss eləməsin hərdən acından sahabələri ilə bir yerdə yarpaq yeyirdi, arğacın yarpağını ki, acından ölməsin. Bir qab südlə bir neçə nəfər kifayətlənirdi. Bir neçə xurma ilə yenə bir neçə nəfər kifayətlənirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin evinə qadın gəlir, yanında da iki qız uşağı. Ayşə radiyallahu anh çıxarır ona, üç ədəd xurma verir. Diqqət edirsinizmi? Bu hadisələr Mədinədə baş verir. Mədinədə. Mədinədə ikən Peyğəmbər s.ə.v-in yeməyə bir şeyi yox idi. Üç ədəd xurma. Allahın Rəsulunun evində dəmi üç ədəd xurma. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Qonağı gəlir, zövcələrinin hər birinin evinə göndərir ki, qonağa yemək gətirsin, xidmətçi qayıdır, hər dəfə qayıdır, deyir, evdə sudan başqa bir şey yoxdur. Və Urva ibn Zübeyir Ayşə radiyallahu anhadan soruşanda ki, nəyi yirdiniz, nə içirdiniz? Ayşə radiyallahu anh deyir ki, aylarla evimizdə qazan asılmırdı. Yediyimiz də ancaq xurma və su idi. Bizlər yemək yiyəndə fikirləşirik ki, dünən ət yemişik, bugün toyuq yiyək, sabah balıq yiyək, birisi gün başqa bir şey yiyək ki, eyni şey bizi bezdirməsin. Ancaq o adamlar istəsəydilər də o naz nimətləri tapa bilmirdilər. Bir sahabə gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına deyir, ya Rasulullah bir libasda namaz qıla bilərəmmi? O da təəccüblə soruşur, məyər aranızda iki libası olanı varmı? Təsəvvür edəsiniz bu nə deməkdir? Sahabələrin cəmi bir libası var idi. Bəzilərinin ümumiyyətlə libası yox idi, ancaq fitəsi var idi. Musab ibn Umeyr kimi, radiyallahu anh, vəfat edəndə heç kəfən də tapılmır ona. Öz fitəsi ilə dəfn olunur. Bəziləri isə o fitəni yarıb ölürdü ki, qardaşı libassız qalmasın. Və fitə o qədər qısa olurdu ki, Peyğəmbər s.ə.v qadınlara əmr edirdi ki, səcdə etdikdə Kişilər səcdədən qalxdıqda onlar dərhal qalxmasınlar. Kişilər səcdədən qalxandan sonra qalxsınlar. Niyə? Kişilərin arxadan övrət yerini görə bilərdilər. O fitənin qısa olduğundan. Təsəvvür edirsinizmi? Yəni, o cür nə? Yaşamaq olarmı? Bir fitə ilə. Yetim gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən əyninə geyməyə libas istəyir, o da göndərir onun Əbu Bakır radiyallahu anh Niyə? Niyə bütün işlərdə öndə olmağı istəyən, birinci xeyrxahlığı özü edən Peyğəmbər s.ə.v bu dəfə yetimi göndərir Əbu Bakır yanına. Çünki özünün cəmi bir libası var idi. Bir libası. Rasulullah s.a.v-in evinə baxın. Evi adi gildən idi. Tavanı da xurma ağacının budaqlarından və yarpaqlarından ibarət. Bir tavan idi. Yer də torpaq idi. Adi torpaq üstündə də bir həsir. Peyğəmbər s.ə.v həsirin üstündə yatıb, oturub durardı. Və evinin genişliyi barədə həyat yoldaşı deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v uzananda ayağı az qalırdı bu divara çatsın, başı az qalırdı o divara çatsın. Təsəvvür edirsinizmə onun evinin darısqallığını? Namaz qılanda barmağı ilə ayağıma toxundurardı ki, ayağımı yığım, səcdə edə bilsin. Təsəvvür edirsinizmə onun darısqallığını? Evinin. Və Ömər ibn Xattab radiyallahu anh bir dəfə girir Peyğəmbər s.ə.v yanına Evə baxır, daha doğrusu hücrəyə, balaca hücrəyə baxır və başlayır ağlamağa. Baxır ki, hücrədə heç nə yoxdur. Bir qap sudur, yerdə bir həsir, bir də dəri. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, niyə ağlayırsan? Deyir, niyə ağlamayın? Baxı, mən görürəm, sən Allahın ən əziz bəndəsi bu cür acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırsan. Ancaq Rum və Fars imperatorları saraylarda cah-cəlal içində yaşayırlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona elə bir söz deyir ki, bu ümmətə bəs eləyir o söz. Bu ümmət o sözlə yaşasa cənnətini qazanacaq. Deyir, istəmirsən ki, dünya onların, ahirət isə bizim olsun. Həqiqətən də, onlara ancaq dünya qaldı, dünya da heç kəsə qalmır. Gəldi, gedərdi. Hanı o imperatorlar? O imperatorlar barədə kim danışır? Kim onları yad edir? Yad edən də məyər onlara bir rəhmət oxuyurmu? Onların qəbrini ziyarət etdikdə ona bir rəhmət oxuyur, yaxud onu bir yada salan var. Yoxdur. Gəldi, getdi. Ancaq Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin adı hər yerdə çəkilir və hər çəkildikdə ona salavat oxunur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qəbrini yanından keçib ona salam verənlər öz xoşları ilə onu edir. Hər il həc ziyarətinə gəl 5 milyon adam gedirsə, bu 5 milyonu heç kəs məcbur eləmir ki, gedib Peyğəmbər s.ə.v qəbrinin yanından keçib ona salam versin, ona salavat oxusun. Hamısı öz xoşu ilə edir. Belə bir insan göstərə bilərsiniz ki, ona bu cür hörmət olunsun. Və ya o dahiləri uzatmaq üçün insanlar nə edirlər? Tarix boyu belə olur, fironlardan bu tərəfə qədər. O dahiləri ucatmaq üçün, insanlara sevdirmək üçün onlara heykəl qoyulur. Onların şəkilləri asılır hər yerdən. Onların şuarları insanlara göz qabağına qoyulur ki, şuarlarını görsünlər lövhələrin üzərində. Onların adları verilir küçələrə və s. və s. yerlərə. Bu məqs o məqsədlə ki, o adamlar sevdirilsin. Amma nə qədər? Nə qədər ki, Allah bunu istəyir. Vaxtı çatanda Allah subhanət hələ o insanı alçaldır və insanlar özünə yeni bir ideal axtarmağa başlayır. Amma Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin nə bir heykəli var, nə bir şəkli var. Əksər yerlərdə də onun təbliğatı aparılmasına qadağa qoyulur. Buna baxmayaraq Peyğəmbər s.ə.v Allah təala ucaldır, uzatmır. Bütün dünya onu tanıyır, tanımır. Əksəriyyət onu sevir, sevmir. Əhsən. Məntiqlə fikirləşin. Əgər dünyada olan media, telekanallar, radio və s. və s. bunların arasından bir neçəsi məşhur telekanallar əgər hansısa bir ölkəni pisləsə, desə ki, o ölkənin quşlarında qrip var, xiyarda virus var, filan şeydə filan şey var, o ölkəni çöksürər, çöksürməz. İqtisadiyyətə xələl gətirər, gətirməz. Bütün ölkələri ona qarşı qaldırar, qaldırmaz dünyanın bütün telekanalları, radio kanalları, jurnal, qəzet, hamısı Peyğəmbər s.ə.v-in gətirdiyi dinin əleyhinə danışır, danışmır. Nəsə edə bilir? Yox. Əksinə reaksiya verir. Əksinə insanlar bu dinlə maraqlanır və bu din surətlə yayılır. Bu da Allahın gücünü və qüdrətini göstərir. Odur ki, qardaşlar, başınıza bir müsibət gəldikdə buna kədərlənməyin. Sahabələr nə cür özünü aparıbsa, özünüzü elə aparın. Peyğəmbər s.ə.v onları o cür tərbiyələndirmişdi. Onlara elə tərbiyə vermişdi ki, onların başına bir müsibət gəldikdə onlar sevinirdilər. Nə vaxt soruşurdun, yəni bir-birlərindən nə vaxt hal-əhval tuturdular, həmişə şükür edirdilər. Allahın onlara nemət verəndə də şükür edirdilər, verdiyi neməti onların əlindən alanda da şükür edirdilər, istədiklərini Allah onlara verməyəndə də şükür edirdilər. Hər zaman və sevinirdilər ki, Allah onları imtihana çəkir. Niyə sevinirdilər? Kənardan baxan adama qəribə gələcək, bunun başına müsibət gəlir. Bu adam sevinir. Bu baş xarab olur. Ancaq diqqət edin. Sahabə ona görə sevinirdi ki, yəqin bilirdi ki, Allah onları sevir deyə tez-tez yada salır, imtihana çəkir. Yəqin bilirdi ki, onlar peyğəmbərlərə oxşayırlar deyə imtihanları da getdikcə artır. İman artdıqca imtihan da artmalıdır. Yəqin bilirdilər ki, bu imtihanların hamısı onların günahları üçün kəffarədir. Ayağına bir tikan batsa belə sənin günahının silməyinə, silinməsinə kəffarədir və savab qazanmağın üçün vasitədir, səbəbdir. Və yəqin bilirdilər ki, bu imtihanlardan sonra Allah subhanət Allah onlara yollar açacaq. Yollar, bir dənə yol yox. Yollar. Cəmi 19 il səbir elədilər. Əvvəlcə onlara Məkkənin fəthini, sonra bütün Ərəb yarmadasının fəthini, sonra böyük imperiyaların fəthini, sonra Qudsun azad olunmasını, sonra da bütün dünyaya meydan oxudular. Səbir elədilər Allahın dinini, yaşadılar, Allahdan layiqincə qoxdular, Allah da onlara onu nəsib elədi. Başlarına da müsibət gələndə nə deyirdilər? İnnə lillahi və innə ileyhi raciun. Allahümmə əcurən fi musibətinə və xlüflənə xayrən minə. Biz Allah üçün yaşayırıq və Allahın üzruna da qaydacaq. Allahım, başımıza gələn müsibətə səbr elədiyimizə görə bizim mükafatımızı, savabımızı və bizə bundan da xeyirlisini nəsib et müsibət dözülməz olarsa, onun da duasını Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara öyrətmişdi. Deyək ki, bezmisən həyatdan, elə vəziyyətə gətirib səni çıxarıblar ki, ölmək istəyirsən. Dua elə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin öyrətdiyi duanı. Allahummə əhyini in kənətil həyatu xayran li və təvəffəni izə kənətil vəfatu xayran li. Allahım, yaşamağım xeyirlidirsə məni yaşad, ölümüm xeyirlidirsə, mənim canıma. Bu duanı da öyrətmişdi Peyğəmbər s.ə.v onlara. Sahabələrin başına gələn müsibətlərə sahabələr sevinərdi. Lakin onların başına elə bir müsibət gəldi ki, onlar nəinki sevinmək, ömrü boyu bu dərddən ayrıla bilmədilər. Ömrü boyu bunun dərdini çəkdilər, qəm qüssə içində oldular. Nə idi o müsibət? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin vəfatı. Hətta vəfatından əvvəl artıq onlar hiss eləmişdilər ki, bu vəfat edəcək. Vida xütbəsi. Verərkən hamısı ağlayır. Başa düşür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat edəcək. Nəsr surəsi nazil olarkən əvvəlcə Abu Bakır, sonra da digər sahabələr. Başa düşür ki, bu artıq İslamın təbliğatının sonudur. Təbliğat sona yetişir. Demək, Peyğəmbər s.ə.v onların arasından gedəcək və hamısı başlayır ağlamağa. Tək-tək səhabələr, məsələn, Muaz bin Cəbəl, radiyallahu anhını, Peyğəmbər s.ə.v göndərir Yəmənə. Onu mindirir atına, kömək edir ki, atına minsin. Atın ipindən tutur və Mədinənin çıxacağına qədər onu yola salır. Muaza da bu qəribə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v heç vaxt belə şey eləməyir. Mən kiməm? Məni atıma minməyə kömək elədi. Mədinənin çıxacağına qədər yola salır və sonda da deyir, ey Muaz, mən səni Allah xatirinə sevirəm. Muaz dözmür, başlayır ağlamağa. Başa düşür ki, qaydanda artıq Rasulullah s.a.v. görməyəcək. Peyğəmbər s.a.v. görməyən tabinlər, onlardan sonra gələnlər onu o qədər çox istəyirdilər. İndikilər onlara tay bərabər ola bilməz. Onun adı çəkiləndə salavat oxuyurdular. Onun hədisini danışanda hamı sakit oturub Necə ki, baxın, indi siz Allah hamınızdan razı olsun, sakit Peyğəmbər s.ə.v-in barəsində deyilənlərə qulaq asırsınız. Təəssüf ki, elə məclislər var ki, orada Peyğəmbər s.ə.v-lə danışırsan, özlərini qardaş, müsəlman hesab eləyən insanlar laqqırtı vurur. Peyğəmbər s.ə.v-in hədisini qulaq ardına verir. Özünü müsəlman hesab edir. Diqqət edin. Malik ibn Ənəs hədis danışır. Hədis də uzun hədis olur. Hədisin ortasına çatanda əqrəb onu sancır. Hədisi dayandırmır. Axıra qədər danışır, sonra ha, huşunu itirir, halsız vəziyyətdə yıxılır yerə. Buxari, rahiməhullah, hədis danışır. Hədisin yarısında ağara onu bir neçə dəfə sancır. Dayandırmır hədisi. Axıra qədər danışır. Və sonda bir gözəl hədisi də deyəcəm, onunla da bu söhbətimi tamamlayıram. Məşhur hədisdir. Hamınız bu hədisi dəfələrlə işitmişsiniz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kötüyün üstündə dayanıb xutbə verirdi sahabələrinə. Bir gün onun üçün minbər düzəltdilər. Və Rasulullah s.ə.v minbərə qalxıb xutbə verməyə başladıqda kötük hönkür-hönkür ağlamağa başladı mütəvatir hədisdir. O xütbədə iştirak edən sahabələrin hamısı bunun şahidi olub, kötüyün ağlamağını eşidib. Və Rasulullah s.ə.v minbərdən inir, xütbəni yarımsıq kəsir, minbərdən inir, kötüyü qucaqlayır. Kötüyü səsini kəsir. Sahabə deyir ki, əgər Peyğəmbər s.ə.v onu qucaqlamasaydı, kötü qiyamətə qədər ağlayacaqdı. Həsanul Basr rəhiməhullah Və hər dəfə bu hədisi danışanda ağlaya-ağlaya bu hədisi danışır və sonda deyir, kötük bu ayrılığa dözməyib ağladı. Siz, ey müsəlmanlar, kötük qədər Peyğəmbərinizi sevməyəcəksinizmi? Allahdan istəyim budur ki, Allah s.ə.v. bizlərə Peyğəmbər s.ə.v-in yolunu tutub getməyi, onun kimi müsibətlərə səbr etməyi, axıra kimi möminliyimizdə qalmağı, mömin kimi bu dünyadan köçməyi, möminlərlə bərabər Allahın kölgəsi altında, Peyğəmbər s.ə.v-in hovuzunun ətrafında həşr olunmağı və onlarla bərabər cənnətə daxil olmağı nəsib eləsin. Subhanək Allahumma və bihəmdik, əşədu ən lə ilə ilə əstəxfiruka və atubu iləyik.